Evel, kijk, sê Jonad op vir die koning, daar kom een seens, dis net soos ek gesê het. Hulle het kort daarna daar aangekom terwyl hulle huil en treer. Die koning en sy ambtenare het ook bitterlik saam met hulle gehuil. Absalom het na sy opa Talmai van Geser, sien van Amagier, gevlug. David het nog lang oor sy sien Amnon getreer. Absalom het drie jaar lang daarin Geser gebleik. David het homself versoen met die dood van Amnon en het niet teen Absalom opgetreden.